Поїзд туди не ходить. Треба літаком або на дуро-дуро. Один з тих, що провели бабембу, втрутився в розмову. Літак відлетів учора, тепер буде через чотири дні. Якщо хочеш скоріше побачити його, то треба на дуро-дуро. Гіо недовірливо глянув на одного, на другого. Дуро, ем, дуро. Ті зареготалися, побачивши його розгубленість навіть у бабемби обличчя ожило. У нас так називають таксі. Ми познайомимо тебе з одним цілком надійним чоловіком сенегальцем, його таксі справне, він тебе доставить до Гао. А можна зустрітись з ним сьогодні ввечері? Старий підвівся і обтрусив поле свого балахона. А, пізно вже, пізно, на дворі ніч. Тобі треба поспати. Попереду у тебе далека дорога. Її помістили в кімнаті з глинобитними стінами. Долівка була заслана матою, і вліг на ній, і майже відразу заснув. Пізніше, десь серед ночі, Бабемба підійшов до нього і вкрив ковдрою, а потім вернувся на подвір'я, де під зоряним склепінням неба точилася тиха розмова про життя, про воду, вітер і ще всяку всячину. Ів 10 січня, 6 година. Він прокинувся одразу ж, як тільки старий увійшов до кімнати. Пора вже йти, сказав малієць. У таксі скоро почнеться робочий день, потім доведеться чекати до завтра. На подвір'ї ще відчувалася нічна прохолода. Ів поснідав, випив молока з коржем, проводжав його весь рід. Молода жінка, яка напередодні приносила воду помити руки, передала йому голубу пластикову торбину повну харчів. Підійшов бабемба. Я не піду з вами, не можу виходити. Родина захищає мене. Але всіх, кого привезли сюди літаком, поліція схопила безпідставно. І Гюйо обняв його, пригорнувши до грудей, потім узяв торбу і рушив слідом за чоловіком у балахоні. Вони вийшли із Багдаджі і попрямували вздовж рожевого муру Національного інституту мистецтва. Торговці уже розкладали свій крам, не прогавити б ранніх туристів. Малієць ішов, широко ступаючи байдужий до настійних закликів торговців. Його оточили хлопчики, які тицяли йому оздоби та кинджали, вироби місцевих умільців, і статечні дорослі, що пропонували пакети із цілющими зіллями. Несподівано підійшов автобус із туристами-європейцями, і це звільнило Гвіо від надмірної уваги, яку торговці приділяли йому єдиному білому, що опинився на тому торговищі. Продавці листівок, усяких дрібничок, прохолоджувальних напоїв накинулись на п'ятдесятьох задиханих туристів, які обережно виходили зі свого комфортабельного обладнаного кондиціонером транспорту. Гіо та його супутник поминули велику мечеті перейшли в тінь мінаретів на бульварі народу. Довгий ряд таксі, автомобілів всіх видів марок вишикувався перед вокзалом Бамако. Порівнявшись із червоним мерседесом 190 моделі 60-х років з крильцями на кузові, старий малієць схилився до дверцят і заговорив з водієм, роблячи жести в сторону Гіо. Збоку на кузові машини тягнулась біла смуга, на якій художник-аматор написав нерівними чорними літерами громадський транспорт мандрівників. Дві намальовані жовті хишки з темними входами, розташовані на тлі пальм, доповнювали оздоблені таксі. Нарешті Гюйо веліли підійти ближче. Старий познайомив його з водієм негром років сорока, одягненим у джинси і стокату теніску. Поклавши обидві руки на опущене скло, той мовчки дивився на француза. Він згоден повести тебе в Гао сказав старий. Може, вирушити, коли хочеш. Це сенегалець, який зробив багато послуг нашій родині. Це все одно, що за кермом сидів би фанфана. Малієць відступив і поклав руки на плечі Гіо. Тепер я тебе залишаю. Прийми його ціну. Він не заправить більше, ніж з мене. Коли повернешся в Бамаку, знай, що тут, у Багададжі, у тебе є друзі і старий зник в юрбі. Сенегалець вийшов з Мерседеса, підтягнув джинси. То значить, ти хочеш поїхати в Гао.